Kuo daugiau aš tau pasiduodu, tuo lengvesnė tampa mano našta. Kuo daugiau aš nustoju rūpintis, tuo labiau tu viską valdai mano gyvenime. Kuo labiau nusižeminu, tuo labiau tu pakeli mane. Aš gyvenu kasdien, mylėdamas tave vis labiau viešpatie. Aleliuja. Ar tikite tuo visa širdimi? Aš tikiu, kad kai mes artėjame prie tikslo vis labiau ir labiau, prie to, kuo Dievas nori, kad mes būtume, Mes suvokime, kad turime atsitraukti į šalį, turime atsiduoti jam ir jis galės veikti per mus. Atsiverskime šiandieną patarlių knygą, taipogi mato 12, patarlių 18.21. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Mato 12, 36. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Žodis tuščias reiškia vangus, lėtas, bevaisis, bergžės, beidėtų pastangų, laisvalaikių pasakytas, tingus, vengiantis atlikti jam paskirtą darbą. Nejaugi reikia stengtis, kad pasakytume tai, kas teisinga? Taip, Teisingai. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Pasimelskime drauge. Tėve, mes mylime tave šiandieną. Dėkojame, kad galime būti susirinkę kartu šioje vietoje Tai yra didelė privilegija mums. Mes taip tave mylime. Brangus Jėzau, mes prašome šiandieną, kad tu padėtumėj mums, kad galėtume atverti savo širdis, protus, kad galėtume priimti iš tavęs. Tėve, mes meldžiame, kad žodis giliai nusileistų į mūsų širdis. Padėk mums atsisakyti negatyvių minčių, nuostatų, visko, kas mums galėtų trukdyti, kad taptume tokiais, kokie tu nori, kad taptume. Suteikite tai viešpatį Jėzau. Jėzaus vardu. Amen. Myliu jūs šventieji. Norėčiau kalbėti šiandieną tema vėl elgesys, mūsų minčių paseka. Antra dalis. Tai viešpas mums padės, sėskitės. Toks yra pamokslo pavadinimas, bet faktiškai norėčiau kalbėti apie jūsų pagumburį, gumburą, jūsų migdolinį smegenų kūną, endokrininę sistemą ir hipokampą. Man patinka ši jūsų veido išraiška. Atrodo, lik jūs būtumėte pilni paniškos nuostabos, tik tai trūksta šypsenos. Tai nėra kažkas užkrečiamo ar lygos, Tai yra tai, ką mes kiekvienas turime savo viduje. Tai yra anatomija. Tai yra, iš ko mes susidedame, kiekvienas iš mūsų sudedamosios dalis mūsų smegenų. Ir kai mes tik žiūrime į tą nuostabų kūrinį, į tai, ką Dievas padarė, aš tiesiog stebiuosi, kuo labiau gilinuosi į fizinę mūsų pusę, mūsų sandarą, mūsų cheminius elementus esančius organizme, visus dalykus, kuriuos Dievas sukūrė, kaip visa tai veikia iš vien. Aš atradau tokį faktą, kad 17 amžiuje buvo toks daktaras, iš kurio buvo labai tyčiojamasi, jis buvo kritikuojamas, to laikotarpio žmonės tai darė. Ir šis žmogus buvo iškėlęs tokią teoremą, kad smegenis ir protas turi didelį sąryšį su kūnu. Mintis ir viskas, kas yra prote, yra sujungta su kūnu. Ir iš jo buvo juokiamasi. To laikotarpio žmonės juokėsi iš jo. Medicinos srityje esantys žmonės ir kitų profesijų. Žinoma, dabar jis negali juoktis, bet jeigu galėtų, jis juoktųsi iš tų, kurie juokėsi iš jo. Nes mokslas dabar suvokia, kad taip ir ne tik medicinos srityje, bet įvairiose kitose, netgi religijos sferoje, yra didelis sąryšis tarp proto ir kūno. Ir aš manau, kad netgi mes, žinio žmonės, pradedam pagaliau tai suvokti. Taigi, Dievui tai nėra paslaptis. Nes kai Dievas sukūrė kūną, dvasę, sielą, jis sujungė visą tai į vieną visumą, kad tai veiktų iš vien kaip vienetas. Ir matome, kodėl šetonas norėjo, kad ši tiesa būtų paslėpta nuo daugumo žmonių, nes jis galės įtakoti žmonės skirtinguose lygmenyse. Ir kai aš jau kalbu šią tematiką jau kelias savaitės, skirtingi žmonės man davė skirtingas knygas, siuntė laiškus šią tematiką. Viena knyga mano stalo šį rytą guli, kaip perprogramuoti smegenis. Tai nėra kažkas, kas yra išskirtinai mums duota. Dauguma žmonių apie tai sužino. Ir aš Tikiuosi, jūs suprasite, ką aš pasakysiu. Aš džiaugiuosi už to žmonės. Aš džiaugiuosi, kad žmonės galės gyventi geresnius gyvenimus. Galbūt jie nėra nuotaka, bet aš noriu, kad vis tiek ir jų gyvenimas būtų lengvesnis. Galbūt aš turiu kitokį požiūrį, bet aš tikiu, kad jeigu aš galiu padėti žmonėms gyventi geriau, ar jie nuotaka ar ne, aš vis tiek tai padarysiu. Aš noriu būti pripažintas kaip tas, kuris palengvina žmonėms gyvenimus o ne apsunkina. Aš tikiu, kad yra tokie žmonės, kurie džiaugiasi apsunkindami kitiems gyvenimus. Tai niekada nebuvo mano gyvenimo tikslu, aš nenoriu to daryti. Taigi aš džiaugiuosi, kad žmonės gali apie tai sužinoti. Ir aš manau, kad kai mes prieiname iki šio taško, mes sugrįžtame į tą pagrindą, ant kurio buvo pateikta ši žinia. Kodėl brolis Brahmas pasakė, kad jis meldėsi už daktarus, kad jie atrastų vaistus visai žmonijai, kad Dievas jiems padėtų tai padaryti. Jis nesimeldė, kad jie atrastų vaistus tik žinios tikintiesi tikintiesiems, bet visai žmonijai. Matote, tai yra dvasia, kuria Ši žinia buvo pateikta mums. Evangelija lygiai taip pat, nes Jėzus gydė ne vien tik mokinius ir tuos, kurie jį sekė, bet visus žmonės, netgi ir tuos, kurie galiausiai jį nukryžiavo nes jis mylėjo žmoniją. Aš noriu, kad jūs susimastytumėte, juk iš jo malonės jis leido mums pamatyti dvasinę tiesą. Tačiau yra žmonės, kiti, kurie nemato ir nesupranta tų dvasinių dalykų. Tačiau tai be jokių abejonių neduoda mums išskirtinumo kažkokio, kad mes kaip Dievo žmonės, arba kaip mes vadiname save išrinktieji, nuotaka, kaip be pasirinktumėte save pavadinti, nesvarbu, mes nesame kažkokia ypatinga klasė, kurių daugiau nebėra žmonėmis, kurių daugiau niekas nebepaveikia jokie fiziniai gyvenimo faktoriai. Mes turime per daug maldos poreikių. Žmonės prašo išgydymo iš gripo, lygų, skausmų. Tai patvirtina, kad mes esame lygiai tokie patys žmonės, kaip ir visi kiti pasauliečiai. Taigi, mes turime panašias problemas, sunkumus, negalavimus, charakterius, Dauguma iš mūsų esame gimę po tomis pačiomis žvaigždėmis kaip ir kiti pasauliečiai. Dėl to, jeigu paimsite Saulės arba Menulio ženklų knygą, jūs atrasite su savimi sėtinus dalykus, kurie atitinka. Lygiai taip pat daro žmonės, kurie nėra žinioje. Mes esame visi žmonės, su mumis yra viskas lygiai taip pat. Mes fiziškai lygiai taip pat esame sukurti. Mūsų kūnai yra tokie patys. Tokie patys kaip ir tų žmonių, kurie nėra atsiverti ir kurie neturi šventosios dvasios. Mūsų protai veikia vienodu būdu. Mūsų cheminiai elementai yra tokie patys kūne. Tačiau Kristaus gyvenimas duoda mums ant gamtinę pirmenybę. Tačiau tai iš mūsų neišėma žmogiškojo faktoriaus. Mes esame tokie patys. Žmonės vartoja vaistus, kad sureguliuotų cheminių elementų balansą organizme padarytų dar kai ką. Ar tai reiškia, jeigu tu vartoji vaistus, kad nesi Dievo vaikas? Ne. Tai reiškia, kad tavo kūnas tiesiog nepagamina hormonų ar atitinkamo cheminio elemento ir tu papildai resursus kažkuo, ką žmogus sukūrė vaistais. Ar mus kaip Dievo vaikus, kaip nuotaka negali atakuoti įvairūs dalykai mūsų dvasia? Galim? Ar mes kaip Dievo vaikai negalime nusivilti, pulti į depresiją ir vartoti vaistus, kad išgytume? Galime. Tačiau tuo pat metu per Dievo malonę mes turime apšvietimą žodžiu, kuris padeda mums susitvarkyti su problemomis tokiu būdu, kuriuo kiti negali susitvarkyti. Dėl to mes netampame geresniais. Tai tai reiškia, kad Dievas davė mums malonės faktorių ir nurodymus, kurių dėka mes galime tapti tokiais, kokius Jis nori mus matyti. Ar tikite tuo? Tai turėtų mus apšviesti ir suteikti sugebėjimą, kai brolis Brankamas mus mokė, kad tai padės mums. Leiskite tai perskaityti, mes skaitėme tai praėjusį vakarą. Jis pasakė, taip, aš tikiu, tu sakai, tuomet tu tiki, kad esi krikščionis, tu nieko negali parodyti, kuo esi, bet tu tiki, kad esi, tu tiki, kad esi. Ir tuomet, kai tu išpažįsti, kad esi, ir tada, kai tu išpažįsti jam, jis išpažįsta tau, jis yra vyriausiasis kunigas, kokiu pagrindu jis veikia, ne dėl tavo ašarų, atgailos, tikėjimo, bet tavo išpažinimo pagrindu. Taigi, kai pradedi gyvenimą su Dievu, tu nieko negali parodyti, kuo esi. Negali įrodyti, kad esi krikščionis, bet tu elgiesi, išpažįsti, tiki kaip krikščionis ir tampi tokiu pagal savo mintis. Tavo elgesys susivienyje su tuo, kuo tu save laikai mintise. Nes iš pat pradžių tu nežinai, kaip reikia mąstyti, galvoti kaip krikščioniui, kaip elgtis. Tu to nežinai. Tai ką tu darysi? Taigi, tu savo protę matysi kažką kitą, kažkokį kitą krikščionį, kuris yra it etalonas ir pradėsi elgtis kaip jie, pradėsi kalbėti kaip jie kalba, nes tu pasitiki tai žmonėmis. Jie padarė įtaką tavo gyvenime, galbūt tai yra tavo mama, tėtis, pamokslininkas, Tu sakysi, va, štai jis krikščionis. Ir pasąmoniškai tu buvai paveiktas jų elgesio. Taigi tu pradėsi elgtis lygiai taip pat kaip jie. Jeigu jie skaito Bibliją atitinkamu būdu arba džiaugiasi atitinkamu būdu, dauguma iš mūsų, tai mus paveikia, kai mes matome kitus. Ir tu pradėsi elgtis kaip krikščionis, kalbėti kaip krikščionis, elgtis kaip krikščionis tuomet tavo elgesys seka paskui ką? Paskui mintis, nes dabar tavo mąstymas yra kaip Dievo vaiko. Tu mastai kaip tas, kuris eina į bažnyčią, o ne tas, kuris eina į barą. Prieš daugybę metų tu ėjai į barą ir elgėsi kaip ten sėdintieji. Ėjai į žirgų lenktynės, elgėsi kaip ten esantieji. Bet kai tu tapai Dievo vaiku, tavo elgesys pasikeitė, nes gimimas šių naujų minčių, kurios yra tavo viduje, padarė pokytį. Ir tu faktiškai buvai perkeistas, nes tavo protas yra atnaujinamas ir tu elgiesi kaip Dievo vaikas. Jeigu taip nutinka su mumis, kai mes pradžioje įtikime, ar tai neturėtų tęstis mumise, mums progresuojant krikščioniškame gyvenime, žodyje – Ar mes neturėtume pastoviai būti keičiami savo protė, ir jis neturėtų būti atnaujintas, kad mes pakiltume virš visų neteisybių ir blogybių, kurių buvome išmokyti. Mūsų protas pradės mąstyti, lyg tai būtume iš kito pasaulio. Žiūrėkite, tuomet tu tiki, kad esi krikščionis, tu sakai, kad esi krikščionis, tu elgiesi kaip krikščionis, tu draugauji su tais, kurie yra krikščionis ir taip yra įgyjamas teisumas. Taigi tavo elgesys yra perkeičiamas, nes tavo mintis yra perkeičiamos. Sekanti citata. Taigi šio vakaro auditorijoje tikriausiai 80 arba 90 procentų yra krikščionys. Jei jūs protė nuspręstumėte, kad daugiau nebesate krikščionys ir nustotumėte išpažinti, kad esate krikščionys, tuomet jūsų čia daugiau nebebūtų. Atminkite, viskas prasideda jūsų protė, o ne nuo cigaretės surūkimo ar alaus išgerimo. Tai prasideda jūsų protė. Jūs mastote, aš daugiau nebesu krikščionis. Aš nebesu tikintysis žinia. Nesu tikras, ar tikiu žinia. Taigi viskas prasideda tavo protė. Tuomet tu pradėsi atkristi nuo savo proto minčių. Ir kas įvyks? Savaime. Tol, kol tu duodi toms mintims vietos, jos tampa susietos su emocijomis ir tai vyksta jūsų kūno viduje. Cheminiai elementai yra išskiriami kūne, jie yra susijęmi su tomis mintimis. Daug minčių praeina per mūsų protą. Jos nėra ilgalaikės, bet trumpalaikės. Jos ateina ir praeina, bet priklauso nuo jūsų, ar jūs leisite joms užsilaikyti ar ne. Ir jeigu jūs leidžiate, jūs mastote toliau apie tas mintis, medituojate, tuomet kūnas pradeda susijęti emocijas su jomis – atitinkami dalykai, cheminiai elementai yra susijęjami. Ir tai leidžia toms mintims apsigyventi visam laikui jūsų prote. Tos lastelės susijungia su mintimis, kuo daugiau mastote apie jas, tuo didesnės tos mintis tampa. O viešpatė. Žiūrėkite, taigi pradedi mąstyti, aš nebesu krikščionis, nebesu tikintysis, nenoriu to daryti, tuomet tavo elgesys vėlgi pasikeis ir taps toks, koks buvo anksčiau prieš daugybę metų. Ir tu pradėsi elgtis kitaip, tavo gyvenimo būdas pasikeis, nes tavo mintis tave nukreipia kitų kelių. Na, aš nemanau, kad moteriai negalima to daryti, arba vyrui to negalima daryti, tuomet tavo elgesys vėlgi pasikeičia ir eis pagal tavo minčių modelį. Labai liūdna, labai labai liūdna. Taigi žiūrėkite, tikriausiai 80 arba 90 procentų yra krikščionis. Žiūrėkite, pažvelkime į paskutinę citatą prieš pažvelgiant į medicininę dalį. Jūs tiesiog įsivaizduojate, kad kažkas jūsų nekenčia vieną kartą. Iš tiesų nėra taip, kad jie jūsų nekenčia, tačiau jūs įsivaizduojate, kad jūsų nekenčia. Ir toliau taip mastote, jie manęs nemėgsta. Taigi tai gali ateiti jūsų protą kaip laikina mintis, jį prasiskverbia ir jūs nesusijate iš pradžių emocinės vertės su tą mintimi, ar mastote pozityviai ar negatyviai, vis tiek, jeigu leisite toms mintims užsilikti, jos bus susietos su cheminiu atsaku jūsų kūne ir jūsų kūnas pagal emociją Atminkite, yra tik tai dvi pagrindinės emocijos – meilė ir baimė. Visos kitos emocijos kyla iš šių dviejų pagrindinių emocijų. Taigi tu susijai emocinį jausmą. Tai yra cheminis procesas tavo kūne. Taigi yra intelektinis mąstymas, kaip jie sako, ir yra sąsaja kažko, kas tampa tavo realybė. Mes galime kažkuo tikėti vien tik tai laikinos minties pagrindu ir tai niekada nepalies tikrųjų tavo vertybių viduje, bet tikrasis tu, kai jis susijęja cheminę vertę ir atsaką tavyje su mintimi, tai tampa tavyje antiek užtvirtinta, kad tau prireiks daugybės metų, kad atsisakytum to įsitikinimo. Bet jeigu yra laikina mintis, ji tiesiog praplaukia pro šalį, ji tau nesukelia žalos, nieko neprideda tau, nieko tau nepadaro, tai tiesiog mintis, kuri it praplaukia pro šalį. Tačiau ką mes šiandien darysime šiame susirinkime? Ar mes leisime savo esybei susėti vertę su tuo, ką mes girdime? Tai priklausys, ar mes laikome tai vertingų dalykų ar ne. Jeigu jūs klausote šitų dalykų ir sakote, na, man tai nesvarbu, tai bus laikina mintis, kuri praplauks pro šalį, pro jūsų protą, sakysite, na, gerai, tai buvo įdomu, man patiko, tai bus laikinas dalykas jūsų prote. Jūs išeisite pro tas duris ir jūs pamiršite viską, grįšite į seną savo gyvenimo būdą. Arba jūs pasakysite su Dievo malonė ir pagalba, aš pritaikysiu tai savo gyvenime, o taip viešpatė aš noriu to. Tuomet jūsų kūnas išskiria cheminius elementus, kurie yra susijęmi su tą mintimi jūsų. Ir tai tampa įtvirtinta jūsų proto struktūroje, jūsų limbinėje sistemoje, jūsų kūne. Ir yra priskiriama ilgalaikė gyvenimo vieta tai minčiai jūsų prote, atitinkamoje dalyje ir pabandykite mane po to atkalbėti. Taigi, asmuo gali tiesiog įsivaizduoti, kad kažkas jo nemėgsta. Tuomet tu pradedi mąstyti, jie manęs nemėgsta. Pirmiausia, jūs pradėsite vengti to žmogaus, kai jis jums net nieko nėra padaręs. Nieko. Bet tavo kūno viduje ta mintis buvo susieta su cheminiais elementais. Tie cheminiai elementai pasiuntė reakciją į jūsų limbinę sistemą jūsų pagumburis susisiekė su gumburu ir pradėjo išskirti hormonus, kad tai taptų jums labiau realistiška, kad jūs išgyventumėte pojūtį. Ir tai viskas įvyko tik dėl minties. Ar suvokėt, ką padaro žodžio prieiškimas tikram tikinčiajam? Žmonės tiesiog skaito Bibliją, klausosi žinios, klausosi, klausosi, klausosi, bet niekas neįvyksta, niekas nesusisieja ant gamtinėje sferoje. Bet jeigu tai yra prieškimas, tai vyksta ne vien pasmegeninėje liaukoje, ne adrenalino liaukoje, tai yra kažkas aukščiau to. Tai vyksta ant gamtiškai sieloje, kai jūs gaunate prieškimą. Būtent dėl to iš tikro tikinčiojo neatimsia prieškimo. Žiūrėkite, kas įvyksta. Pirmiausia, jūs pradėsite vengti to žmogaus. Taigi jūsų elgesys nukreiptas į tą žmogų pasikeips dėl minties, kurią jūs gavote, kuri net neturi tikro pamato. Atminkite iš praėjusio vakaro susirinkimo, jūsų pasąmonė nebejoja tuo, ką jūs jai sakote, taigi jūs galite maitinti ją melais, apkalbomis, visokia nepagrįsta tiesa, o jūsų pasąmonė tuo tiki. Ir jūsų pasąmonė pradės statyti ant to pagrindo. Jis manęs nemėgsta, ji manęs nemėgsta, Jis tikrai manęs nemėgsta ir jūs statote visą tai ant melo. Bažnyčia sako, auč. Mes visi tai darėme. Galite pasakyti amen. Ir žiūrėkite, kas įvyksta. Šis elgesys tampa toks, giliai įsišaknyjęs tame individe. Žiūrėkite sekantis veiksmas. Pirmiausia, jūs pradėsite vengti to žmogaus, o jis jums net nieko nėra padaręs. Ir po šiek tiek laiko tai jums tampa tokia realybė, jūs faktiškai tikite, kad tas asmuo jūsų nemėgsta. Atkreipkite dėmesį ir jūs galimai juos aprieksite. Žiūrėkite, elgesys pakrypsta į agresyvėje pusę. Nes ta mintis yra maitinama cheminiais elementais. Cheminiai elementai yra išskiriami, daugiau lastelių tai sureaguoja. Neurosiustuvai yra siunčiami smegenyse ir visą tai auga, auga, auga tas procesas. Daktarai įvardina mintis kaip medžius kurie auga mūsų smegenų miškuose. Iš tiesų yra labai įdomu pažiūrėti į minčių magnetinio rezonanso nuotraukas. Tai panašu į medžius, Tik jie be lapų, netokie kaip šie medžiai. Bet tai panašu į medžius, tie neuronai, neuroatsakikliai. Tai yra kaip vaizdiniai atskiri, kurie yra mūsų protė užfiksuoti. Ir kai jie atranda blogą atsiminimą arba tokį, tokią mintį, kuri yra pasodinta giliai, jinai turi tiek daug šakų, šakos išsiraizgiusios visur – nes tai yra taip giliai pasodinta tame prote. Ten tiek daug cheminių elementų buvo išskirta per metų metus. Ir taip rodos, kad vis nauja šaka išauga ir išauga, apraizgo dar labiau, nes tai yra atsiminimas, kuris yra toks siaubingas, toks skausmingas, kurį tu išgyvenai, tai tave vargino. Galbūt tai vyko prieš 40 metų, bet kai tu tik pamastai apie tai, tu vėl išgyveni iš naujo, tavo delnai pradeda prakaituoti ir kūno reakcijos pradeda vykti skirtingos, nes tai yra taip realu tavo atsiminimuose, likti tai būtų įvykę šį rytą. Kiekvienas iš mūsų esame tokie, kokie esame, štai čia. Žiūrėkite, kas nutinka šiai minčiai, kai ji progresuoja, skverbiasi vis giliau, tam individe. Ir jūs galimai juos aprieksite ar kažką pasakysite, pavyzdžiui, jūsų žmoną ar vyrą ar kaimyną ar kažką panašaus, kuomet tas asmuo yra visiškai nekaltas. Bet jie nėra nekalti jūsų protė. Jie yra absoliučiai kalti jūsų protė ir jūs aprieksite juos, grindžiant kuo? Mintimi, kuri prasidėjo neutralioje formoje, nes mintis gali būti pozityvi, negatyvi arba neutrali. Taigi tai ateina jūsų protą, jūs pradedate mąstyti, toliau mastot, mastot, mastot ir kuo daugiau mastot, tuo daugiau neurosiustuvų yra išskiriamas smegenyse. Ir taip jūs statote pamatą, kad sudrausmintumėte tą brolį, kuris neteisingas. Ne iš pat pradžių, Tačiau su kiekviena šaka, kuri vis išauga, išauga ir duoda jums vis daugiau rodymų, manęs nemėgsta, ji nemėgsta ir jūs auginote tą medį, ant ko, ant melo. Ir savo paties protę esate visiškai suvedžiotas. Taigi dabar pažiūrėkime į chemikalų fabriką, kuris yra mūsų galvose. Tai yra pagumburis. Pagumburis tai smegenų dalis, kuri gamina hormonus reguliuojančius kūno temperatūrą, alkį, nuotaikas, hormonų išskirimą iš daugelio kitų liaukų, ypač iš pasmegeninės liaukos, miega, troškulį. Pagumburis yra kaip chemikalų fabrikas, kuriame vyksta minčių kūrimo procesai. Jame yra nustatoma, kiek ir kokių cheminių elementų bus išskirta į kūną gumburas siunčia signalą pagumburiui, kad šis chemiškai paruoštų, žiūrėkite, kad šis chemiškai paruoštų atsaką į jūsų mintis. Taigi, mintis nėra tiesiog praeinantis dalykai, kurie pro šalį praplaukia be vertėjas. Viskas priklauso nuo to, ką jūs darote su tomis mintimis. Jeigu jūs leisite joms užsilaikyti jumise, tuomet šis procesas pradės vykti. Žiūrėkite, gumburas siunčia signalą pagumburiui, kad šis chemiškai paruoštų atsaką jūsų mintis. Endokrininė sistema tai liaukų ir organų rinkinys, gaminantis ir reguliuojantis hormonus. Pagumburis yra dažnai vadinamas endokrininės sistemos smegenimis, kurios kontroliuoja troškulį, alkį, kūno temperatūrą, kūno atsaką į emocionalius išgyvenimus. Būtent dėl to jūs galite verkti, šaukti, rėkti, juoktis – daryti visus šios emocinius dalykus. Taigi štai kas vyksta mūsų viduje, kai mintis ateina. Pasiklausykite, pagumburis yra it plakanti širdis, reaguojanti tavo emocijas ir gyvenimą mintise, daranti didelę įtaką tavo emocionaliai ir intelektualiai elgsenai. Pavyzdžiui, jei esi dėl kažko sunerimęs ar susirūpinęs, pagumburis atsako į šią nerimo ar rūpešio nuostatą, pliūpsnių, stresinių, cheminių elementų, aktyvuojančių pasmegeninę liauką, endokrininės sistemos valdytoje. Endokrininė sistema išskiria hormonus atsakingus už trilijonų lastelių organizavimą, sisteminimą, kad kūnas būtų pasiruošęs susitvarkyti su visokiomis grėsmėmis. Negatyvios mintis nukreipia tavo kūno dėmesį nuo apsisaugojimo ir sumažina gebėjimą priimti ir mąstyti išmintingai, su išmintimi. Būtent dėl to nusiminę žmonės pridaro kvailyšių. Nagi vaikai, nežiūrėkite mane taip. Būtent dėl to šetonas nori, kad tu būtum nusiminęs, emociškai išsekęs. Jis žino, kad mes visi kvailyšių prikrečiame, kai būname toje būsenoje. Kodėl? Nes mes negalime tinkamai mąstyti. Mūsų endokrininė sistema užlieja mus stresinėmis emocijomis, streso hormonais ir tu pasidarai kaip zebras, kuris gelbsti savo gyvybę. Skirtumas tas, kad tu neturi dryželių, tu visas persitempęs. Ar pastebėjote, kad kai reikia daryti rimtus sprendimus, visados būnate įsitempęs? Puikus momentas užlėti jūs cheminiais elementais. Kažkas jums paskambino, turite priimti sprendimą, kažkas parašė žinutę, priimkite sprendimą. Padarote sprendimą, o paskui manote, kas privertė mane padaryti šį kvailą sprendimą. Jūs kaip zebras bėgantis per Afrikos dikynės, pilna streso. Bet matote, jūsų kūnas buvo užlietas visais tais negatyviais dalykais, nuo negatyvių minčių. Jūsų kūnas negali tinkamai funkcionuoti dėl to. Žiūrėkite, kas įvyksta. Negatyvios mintis nukreipia tavo kūno dėmesį nuo apsisaugojimo. Taigi organizmo sistemos yra užmygdomos – kaip pas zebrą arba babuiną ar gazelę, kai yra gelbstimasi. Reprodukcijos sistemos yra išjungiamos, daugybė pagrindinių sistemų yra išjungiamos tam, kad gyvūnas galėtų išsigelbėti. Ar suvokite, kad būtent šioje vietoje dauguma žmonių yra? Tiek daug streso, įtampos darbe, ekonomika, šeimoje problemos, priklausomybės. Todėl jie yra atjungiami nuo realybės. Perskaitęs, ką kai kurie krikščionys publikuoja internete, esu įsitikinęs, kad jų smegenys yra tikrai atjungti. Neįmanoma apsakyti, ką žmonės publikuoja iš nemokšiškumo. Atrodo, kad jų smegenys išėjo atostogų. Jie net nemasto apie tai, net nesuvokia, kad kiti broliai galės tai perskaityti, ką jie parašys. O, kam tu pasakoji sesę, kaip tu su vyru susipykai, su vaikais, kas su tavimi negerai? Žiūrėkite, kita vertus, jei pakeiti savo nuostatą ir pasiryšti, man tai patinka. Tai pasakė daktaras, kuris tyrinėjo smegenis 25 metus. Jei pakeiti savo nuostatą ir pasiryšti pritaikyti tobulą Dievo patarimą, nesijaudinti, nesirūpinti. Pagumburis paskatins tokių cheminių elementų išsiskyrimą, kurie suteiks ramybės pojūtį. Nejaugi iš šio to paties organo galvoje gali būti išskirti vienokie arba kitokie elementai. Iš pagumburio gali būti išskirti rūpeščio, sunkumo, streso cheminiai elementai arba iš to pačio šaltinio gali būti išskirti ramybės cheminiai elementai. Atleiskit minutėlę. Norėčiau viešai atsiprašyti velnio. Aš suvokiau, kad visi tie dalykai, dėl kurių aš tave kaltinau per visus metus, tu nebuvai dėl jų kaltas, aš buvau pats kaltas. Aš norėčiau atsiprašyti už visus šiuos žmonės, avis, Um, uh, norėjau kažką kito sakyti, bet geriau nesakysiu. Aš norėčiau atsiprašyti už visus šios žmonės, nes jie kaltino tave dėl daugybės dalykų, kurių tu nedarei. Ir tavęs taipogi, ponė, noriu atsiprašyti, kadangi yra daugybė dalykų, dėl kurių mes tave kaltinome, bet tu nebuvai atsakingas už juos. Daugybė mūsų blogų dienų buvo ne dėl velnio kaltės ir ne dėl Dievo, bet dėl mūsų pačių, nes mes pasirinkome patys turėti blogą dieną. Kaip Saliamonas galėjo tai parašyti prieš tokią daugybę metų atgal? Kaip žmogus galvoja savo širdyje toks jis ir yra? Jėzus tai citavo. Taigi, kaip Saliamonas galėjo tai parašyti, net nežinodamas nieko apie pagumburį? Atkreipkite dėmesį, pagumburis paskatins tokių cheminių elementų išsiskirimą, kurie suteiks ramybės pojūtį, o likusioji smegenų dalis į tai atsakys – sukurdama teisingąją neurosiustuvų formulę. Cheminiai elementai kontroliuojantis elektrinius impulsus tai yra. Formulė skirta minčių kūrimui ir tyra mąstymui. Ir visa tai daro ne demonai prarastųjų kraštuose, spaudinėdami mygtukus įvairiausius. Tai tu, kuris nusprendi. Man patinka tai. Nors aplinkos negali visuomet kontroliuoti, užtat gali kontroliuoti jos poveikį smegenims. Dieve, padėk man. Dieve, padėk man. Aš nepakeisiu pasaulio, aš pakeisiu Donį. Aš nenoriu pakeisti visų čia esančiųjų bažnyčioje. Jeigu aš pakeisiu save ir tuos, kurie nori patys pasikeisti, ačiū Dievui, aš nepakeisiu šio pasaulio, aplinkos, bet aš noriu išmokti, kaip su tuo susitvarkyti, turint nugalėtojo nuostatą. Atkreipkite dėmesį, kaip tai veikia. Kaip? Ateinant informacija tebėra laikinoje būsenoje. Ji dar nėra įsitvirtinusi tavo atmintyje ar tapusi tavo dvasios dalimi. Tavo dvasios dalimi? Ar kada buvote susirgę dėl nusivylusios dvasios? Ar kada jūsų dvasia buvo nusivylusi dėl užsitęsusios lygos kūne? Kodėl? Nes tai perina iš kūno į dvasę, iš dvasios į kūną jūsų mintis, mąstymas, jūs galvojate apie tai, visą tai sujungta. Reikalingas stebuklas, kad jūs išvesti iš šio ciklo. Žiūrėkite, žiūrėkite, taigi mintis gali ateiti, bet jos nėra ilgalaikės, kai ateina. Jos neįsitvirtina tavo dvasioje tol, kol tu nesureaguoji jas. Tu gali pats pasirinkti atmesti dabartie aktyvuotas mintis ir ateinančią informaciją, arba gali leisti šią informaciją prasiskverbti tavo protą ir dvasę ir galiausiai nusėsti tavo pasąmonėje, kuri daro poveikį tavo tapatybei. Nors ir negali visados kontroliuoti aplinkybių, užtat gali padaryti esminius pasirinkimus, kurie padės suvaldyti tavo reakciją į tas aplinkybės ir neleis toksiniams duomenims patekti į tavo smegenis. Pažvelkite, kaip mūsų kūrė mūsų mylintis tėvas. Kad galėtume lengviau daryti tinkamus pasirinkimus, turime smegenų migdolinį kūną – ir hipo, hipokampą. Ir hipokampą. Smegenų migdolinis kūnas yra atsakingas už aistringas umes suvokimo emocijas susietas su ateinančiomis mintimis. Pažiūrėkite, šetonas turi daugybę dalykų, kuriuos jis gali patalpinti mumise, bet Dievas mumise patalpino cheminius elementus ir leidžia jums nuspręsti, ką jūs pasirinksite. Ar jūs suvokite, kas įvyko dienos sode? Jėvos nebuvo galima priversti padaryti tai, ką ji padarė. Tai atėjo jai kaip mintis praeinanti jos protą. Tai, apie ką aš jums skaitau šį rytą, įvyko su ją Edeno sode. Tos mintis ji pradėjo susijęti su jomis emocijas, jausmus, jausminės sąsajas su šiomis mintimis ir pradėjo jausti atsaką savo kūne, to, ko jie anksčiau niekada nebuvo jautusi. Ar jūs suvokite, apie ką aš kalbu? Kad galėtume daryti tinkamus pasirinkimus, turime migdolinį kūną ir hipokampą. Migdolinis kūnas yra atsakingas už aistringas umes suvokimo emocijas, susietas tiek su ateinančiomis mintimis ir tiek su tomis, kurios jau yra galvoje. Hipokampas yra atsakingas už atmintį ir turi pasikalbėti su savo hipokampu. Akis į akį. Hipokampas yra atsakingas už atmintį ir motivaciją. Ką tik supratau, kodėl kai kuriems iš jūsų trūksta motivacijos. Jums reikia dozės cheminių elementų. Taigi, būtent čia tu ir pakyli ir atsistoji scenos centre, kai turi priimti sprendimą, nežiūrinti tai, ar šios ateinančios mintis taps ar netaps tavo dalimi. Draugai, ar mes matome dienos šviesą? Ar jūs suvokite, kad mintys, kurias jūs įsileidžiate vidun, jos gali tapti jūsų dalimi? Arba jos gali tapti pakeleivėmis, kurios pro šalį praeina ir jūs neduodate joms vietos apsigyventi jumise. Viskas priklauso nuo jūsų. Viešpate Jėzau, padėki mums. Taigi, būtent čia tu it pakyli ir atsistoji scenos centre, kai turi priimti sprendimą, nežiūrinti tai, ar šios ateinančios mintis taps ar netaps tavo dalimi. Pažiūrėkime įdėmiau tai, kaip mes darome šį sprendimą. Iš mokslinės neuropusės tai vyksta taip. Migdolinis smegenų kūnas protui pateikia duomenis paimtus iš emocijų. Gumburas ir pogumburis protui pateikia duomenis motivacijos pagrindu. O atminties tinklai pateikia informaciją jau egzistuojančių atsiminimų pagrindų centrinė smegenų ašis visą tai sumaišo į vieną. O, įsivaizduoti, tai vyksta taip piu per akimirką. Sumaišo tai vieną visumą. Nuojauta širdyje prideda likusią dalį ir mes galiausiai priimame sprendimą. Štai taip, per akimirką visą tai vyksta. Visi cheminiai elementai susijungia jūsų kūno viduje, viena susijungia su kita. Informacija ateina iš čia, nervų sustuvai perdoda tai ir jie laukia galiausiai tavo verdikto. Ir tavo įsakymas bus galutinis. Ir tu pasakai, Aš noriu, kad ši mintis taptų mano dalimi, tuo, kas aš esu. Pavyzdžio dėliai ši mintis buvo tokia. Niekas bažnyčioje manęs nemėgsta. Tuomet gumburas susijungęs su pagumburiu, pagumburis išskiria elementus cheminius, visą tai pradeda vykti ir tai vyksta jūsų protė, yra susijęma emocinė vertė, jūs pamastėte apie tai ir jums labai skaudėjo vidui. Ir tuomet, kai kas kart mastote apie tai vėl ir vėl ir vėl, ir vėl, kitos šakos išauga, vis išauga ir išauga jūsų proto miške ant to medžio. Ir kai jūs mastote apie tai, niekas manęs nemyli, aš nesu bažnyčios dalis, manimi nesirūpina bažnyčia per didelė, man nepatinka didelis bažnyčios. Taip išauginate dar daugiau šakų. Man pačiam taipogi nepatinka didelė bažnyčia, bet ką aš galiu padaryti su tuo? Visus išvykti, kad mes tik su tavimi dviese liktume? Jeigu Dievas padarė mus didelės bažnyčios dalimi, aš rekomenduoju jums nurimti ir pasiruošti eiti toliau tol, kol paliksime šį pasaulį. Broli Doni, minios mane erzina. Ką tau atskirą dangų Dievas sukurs? Ar suvoki, kad tu būsi tame mieste, kuriame bus milijonai žmonių? Ten bus milijonai krikščionių, turi priprasti prie minios čia žemėje. To dalis yra tavo pasąmonėje. Šetonas tai naudoja prieš tave. Arba, kai tam mintis ateina į tavo protą, pagumburis, gumburas, migdolinis kūnas laukia tavo sprendimo. Ir tu sakai, tu esi melagis. Aš atsisakau priimti šią tavo mintį. Ši mintis nėra manimi. Hormonai nebus išskirti, cheminiai elementai nebus susijęti su šia mintimi, kad iš jos išauktų medis, medis tavo smegenų miške neišauks, ta mintis praeis pro šalį. Ji gali sugrįžti kitą šeštadienio vakarą, bet padaryk tą patį. Apliek ją gerais cheminiais elementais. Kas nutinka? tie organai laukia tavęs. Ir galiausiai yra įskiriami gerų pojūčių cheminiai elementai. Ir tu pasakai, aš esu šios bažnyčios dalis, Dievas mane pasiuntė čia. Aš galbūt negaliu dažnai paspausti pastorių ranką, Galbūt jie mano vardo niekada nepaminė, net pažįsta manęs, bet Dievas mane pasiuntė čia ir aš pasiliksiu čia tol, kol Dievas mane išves iš šio pasaulio. Tuomet gerų pojūčių cheminiai elementai yra susijęmi su ta mintimi. Viešpatė pasigailėki mūsų. Ačiū viešpatė Jėzau. Tau gali būti pateikti visi argumentai, loginiai paaiškinimai, moksliniai įrodymai ir tiesiog sveiko proto požiūris. Tačiau tu nepatikėsi, kad kažkas yra tiesa tol, kol tavo smegenų limbinė sistema, tai yra centrinė emocijų vieta, neleis tau pajausti, kad tai yra tiesa. Ar suvokite, kodėl mintis yra bejėgis, be emocinės sąsajos? Cheminiai atsakai, neurosiustuvai, kurie siūs šiai minčiai sąsają, kuri bus, tarkime, jautimasis buvimu kažkieno tai dalimi arba buvimu atmestu arba sužeistu, nusivylusiu, Tai bus jausmas, kuris bus susijęs. Tada tai tau taps realybė. Draugai, jūs žinote taipogi kaip ir aš, kad yra žmonės, kuriems galima įrodinėti įvairiausius dalykus nuo ryto iki vakaro. Jeigu jie nenori tuo tikėti, jie tuo netikės. Aš žinau, kad mums sunku įsivaizduoti, bet šiame mūsų amžiuje yra žmonės, kurie netiki, kad holokaustas egzistavo. Tiesiog internete į paieškos sistemą įveskite dujų kameros holokauste. Ir jūs atrasite daugybę žmonių diskusijų forumuose, kurie netiki, kad egzistavo dujų kameros holokauste. Nors vokiečių kariai patys liudyje, kad jie žudė, yra dokumentai, nuotraukos, o žmonės sako, aš vis tiek netikiu. Net ir žmonės iš mūsų tarpo kai kurie yra tokie. Nesvarbu, ką tu jiems pasakai, kokius įrodymus duodi, kad Dievo pranašas padarė tą ar tą, leiskite tokiems eiti tiesiog savo keliu. Jeigu jie yra tokie kitas sprandžiai ir nenori patikėti, nešvaistykite savo laiko. Yra daugybė internetinių diskusijų forumų, žmonės bendrauja ir sako, mes netikim holokaustu, o tie, kurie tiki, sako, na ten greičiausiai vienas žmogus te buvo užmuštas dujų kameroje. Kai tuo tarpu yra daugybė, šimtų šimtai liudytojų, kareivių, kurie fotografavo visą tai. Tačiau jie sako, tai nėra mokslinis įrodymas. Taigi nejaugi turėsiu švaistyti savo visą laiką, kad įrodyčiau tokiems žmonėms, kad buvo holokaustas? Žinoma, ne. Aš tiesiog tęsiu ir eisiu pirmin. Taigi kai kurių žmonių požiūris yra toks į holokaustą, į žinę, į kitus dalykus – Jie tiesiog stovės vietoje ir sakys, man nesvarbu, ką tu man sakai, aš netikiu Kristaus bažnyčia. Tai kam švaistyti laiką dėl tokių žmonių? Aš noriu sutelkti dėmesį į savęs suvienijimą. Žiūrėkite, kas nutinka, kodėl taip yra. Jie galigi skaityti tuos pačius faktus, tas pačias nuotraukas matyti, kaip ir aš mačiau, kai internetėje suradau. Jie gali visą tai perskaityti liudytojų straipsnius, bet tai nėra susijęjama jų viduje. Iš jų limbinės sistemos neišeina signalas. Jie skaito, mato ir sako, aš vis tiek netikiu. Nes kai ta mintis ateina jų protą, lastelės jų kūne per užsispyrimą neleidžia atlikti emocinės sąsajos, kad mintis susirištų su emocija ir būtų sąsaja padaryta. Ir štai vargšeliai žydai liudyja, kad jie matė savo motinas, savo brolius, kitus artimuosius, pasiūstus į dujų kameras. Yra daugybė liudijimų, pačių vokiečių karių ir pačių žydų, tačiau jie vis tiek netiki. Ar tai nėra keista? Gali žiūrėti į kažką tiesiai tiesiog, tai yra įrodyta, bet tu vis tiek sakai, aš netikiu tuo. Nėra sąsajos. Pažiūrėkite, tai nuostabu. Negali įsivaizduoti ir jausti, struktūriškai pakeisti smegenų vienu būdu, o kalbėti priešingai, be vientisumo trūkumo smegenų procesuose. Kai mes mastome ir naudojame laisvą valią, kad priimtume sprendimą, mes įtakojame genus, kurie bus išreikšti nervinėse lastelėse. Pasiruoškite visi. Galimai pajusite šiokį tokį diskomfortą. Tai vadinama epigenetika. Ji pabrėžia, kad mūsų gyvenimo suvokimas formuoja mus biologiškai, o ne atvirkščiai. Ir puikiai parodo galę slypinčią mūsų gyvenime mintyse. Daugybę metų buvo manyta, tikėta ir mokyta, kad mūsų genai sukuria mus tokius, kokie esame dabar. Žinote, ką jie dabar atrado? Kad tai nėra faktas vienintelis. Faktiškai, per mūsų minčių galę, mes galime pakeisti savo genus. O, o. Skrendant lėktuvu prasidėjo audra, žaibuoja, diskomfortas. Tiesiog skriskime toliau, nesiblaškykime. Pavojinga tokiame aukštyje, keliolikos kilometrų. Žiūrėkite, kaip tai nutinka. Ar įsivaizduojate, Kaip žiūri į savo šeimos istoriją, sakai, mano senelis mirė nuo to, dėdė nuo to, tėtis nuo to. Jeigu būsi neatsargus, tu pradėsi pats rinktis, kuriuos genus savo kūne tu aktyvuosi ateityje. Epigenetika. Mano fizinėje šeimoje slypi alkoholizmas, paleistuvystė, ištvirkavimas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau mano kitoje šeimoje slypi teisingumas, ištikimybė. Aš stoviu čia šiandieną ir turiu pasirinkimą. Aš manau, kad aš pasirinksiu gyvybės medį, o ne reiganų medį. Šiuo aspektu jūs su manimi sutinkate, tačiau nepripažįstate to fizinėje pusėje. Mano senelis mirė dėl širdies smūgio, kai man buvo 4-5 mėnesiai, aš jo net nemačiau. Mano tėtis mirė dėl širdies smūgio, sėdėdamas atsilošęs kvepavimo tokų gydymo procedūroje. Jo plaukai buvo tamsesni už mano, kai jis mirė. Taigi daktarai sako, kad tai slypi Reiganų giminėje turėti širdies problemas. Ir jeigu aš darau pasirinkimą, jeigu aš darau pasirinkimą, priimti tai kaip savo pabaigą galą, be jokios abejonės, aš mirsiu lygiai tokiu pačiu būdu. Ar tu gyvensi amžinai, broli Doni? Ne, aš apie tai nekalbu. Bet aš neturiu pasirašyti širdies problemoms. Aš neturiu pasirašyti kitoms lygoms. Jeigu aš turiu pasirašyti, aš pasirašysiu štai kuo. Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas, taip kaip gerai sekasi tavo sielai. Nenoriu sužeisti jūsų jausmų, tačiau kai kurie iš čia sėdinčiųjų jau pasirašėte lygą savo gyvenimui. Toks jūsų likimas. Būtent dėl to jūs skaitote statistiką širdies lygų, Jūs jau turite emocinę sąsają jūsų smegenyse ir tai išaugino dar vieną šaką. Jūs jau pasirinkote, kokiu būdu mirsite. Savo pasąmonėje jūs priemėte faktą, aš turiu širdies problemą. Ar nesuvokite, kad jūsų širdis pradės reaguoti tokias mintis? Garbė Dievui. Tai bus stebuklas, jeigu po šios pamokslų serijos tebeturėsiu darbą. Tikiuosi, jūs neturite slaptų susitikimų, kuriuose balsuojate, ar mane reikia atleisti iš darbo ar ne. Atkreipkite dėmesį. Nes kaip jis galvoja, žiūrėkite, šis daktaras cituoja patarlių 23.7. Nes kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Štai kaip trumpai tariant tai veikia. Kiekviena tavo kūne esanti lastelė buvo kruopšiai užpildyta visais su tavimi susijusiais genais. Bet ne visi iš tų genų pasireiškia tuo pačiu metu. Taigi lastelė, būdama kepenyse, o ne odoje, aktyvuoja kepenų geną. Kai genas yra išreiškiamas, jis sukuria naują baltymą, kuris pakeičia tos atitinkamos ląstelės struktūrą ir funkciją. Ar mano tėtis man perdavė širdies problemas? Galbūt. Jo tėtis perdavė jam. Bet per mano minčių galę aš galiu pradėti mobilizuoti kitas ląstelių struktūras. Ar tai slypi manyje? Galbūt. Galbūt tai slypi mano lastelėse, bet dabar tai jau bus mano pasirinkimas. Ar aš šauksiuosi tų lastelių, kad jos išsireikštų? Žinoma, tai slypi jūsų šeimoje. Visi mano šeimos nariai depresuoti, tai mano šeimoje. Bet dabar yra tavo pasirinkimas, ar tu būsi depresuotas ar ne. Žiūrėkite, kaip tai veikia. Kai genas yra išreiškiamas, jis sukuria naują baltymą, kuris pakeičia tos atitinkamos ląstelės struktūrą ir funkciją. Informacija apie baltymų sukūrimą yra įrašyta arba perskaitoma iš individualaus geno. Mes patikėjome mitu, sakančiu, kad mus suformuoja patys genai. Tačiau tyrimai parodo, kad mūsų mąstymas taipogi nulėmė, kurie genai – bus aktyvuoti. Todėl mes galime formuoti, performuoti savo genus. Broli Donė, ar tu pamokslauji, kad kai kurie iš mūsų niekados nemirs? Būtent aš ir pamokslauju. Ar tai nebūtų nuostabu, jeigu kai kurie iš mūsų būtume gyvi ir sveiki kūno perkeitimo dieną? Kodėl? Nes mes jau dabar įžengėme į tą perkeitimo galę. Vietoj to, kad lauktume tos perkeitimo dienos, mes dabar leidžiame Dievo dvasiai pakopą po pakopos mus pakeisti, žingsnis po žingsnio, Viešpatė Jėzau. Žiūrėkite, kas nutinka. Tai įtakoja ilgalaikės atminties formavimasi, kurioje neuronai pakeičia savo formą ir padidina ryšių su kitomis nervinėmis ląstelėmis skaičių. Tai reiškia, kad mes neturime būti savo biologinės būsenos aukomis. Garbė Dievui. <laughs> Aš neprivalau būti auka savo biologinės šeimos. Aš taipogi neturiu būti šios žinios biologijos auka. Žinios pamokslautai visados nukrypsta nuo kelio. Kai pasiekia 50 metus, aš atsisakau šio geno. Jie visados nuvažiuoja į šalį. Aš atsisakau šio geno. Aš noriu, kad mano Kristaus protas samoningai pasirinktų tuos genus, kad aš būčiau ištikimas iki paskutinio kvapsnio savo kūne. Tai reiškia, kad mes neturime būti savo biologinės būsenos aukomis. Mums detoksikuojantis, mes mikroskopiškai, žiūrėkite, mes mikroskopiškai performuojame smegenų anatomiją. Tęsiant detoksikacijos procesą genų išaiškoje, sukuri pokyčius. Nejau nežinot, ką reiškia atgimimas iš aukšto, tai yra pokytis geno išaiškoje. Ir tas genas slypi jumise, dvasinis Dievo genas slypi jumise metų metais. Tuomet per mintis, per Evangelijos klausimasi, tai užvaldo jūs. Jūs priimate jį ir tas genas gimsta. Tas genas gimsta ir jūs pradedat gyventi iš to geno gyvenimo. Jeigu tai vyksta dvasiškai, kodėl tai negali vykti fiziškai? Ar kas nors iš jūsų norite mirti nuo vėžio? Alzheimerio, trečio infarkto, ketvirto, penkto. Ar to norite? Diabeto ar amputuotų galūnių? Tuomet turite išpažinti. Žinoma, jūs galite pasirašyti tam sakyti, na, tiesiog taip yra. Aš esu Reiganas, jie visi taip miršta. Tiesiog taip yra. Tiesiog ryt vyksiu į kapines, nusipirksiu vietą, surasiu gražius žodžius, kurie sako ištiktiesiems širdies smūgių, pamokslautojus, giesmes, gėles, išsirinksiu, kurios tinka ištiktiems širdies smūgių. Arba gali ramiai atsisėsti, kruopšiai pasigaminti mažą kvadratinę dėžutę. Paimk tą lapelį su tais paveldėtais genais, biologija visa, įdėk tą dėžutę, užkalk dangtelį tvirtai, apviniok kaspinų, raudonų, mėlynų, koks tau patinka ir siūsk tai tiesiai pragarą. Šlovė Dievui. Šlovė Dievui. Bet, broli Doni, kas, jeigu aš jau turiu simptomus, širdies problemų, Alzheimerio, Kas yra stebuklas? Stebuklas išlaisvina Dievo jėgą tavo kūno viduje, kad pakeistų genus. Ar jūs nežinote, ką stebuklas padaro? Aš duodu jums lėtą procesą to, ką stebuklas padaro per akimirką. Aleliuja. Ką stebuklas padaro? Jis pakeičia lasteles, antikūnius, Taigi iš pat ryto nueikite į paštą ir pasakykite tam juodaplaukiui besišypsančiam vyrukui, aš turiu siuntinuką. Koks pašto kodas? Jie neturi ten apačioj pašto kodo. O, ar tai užsienio šalis? Tai ne šalis, tai išmatavimas. Matot, aš priėmiau šį siuntinį prieš daugybę metų nes aš buvau taip išmokytas. Mane dvasiškai vedė kažkoks neišmanelis. Tačiau dabar yra tikras pranašas, kuris rodos paprastas, tačiau jam jėgas teikia dieviškoji jėga. Ir jis man pasakė, kad aš neturiu priimti šių dalykų. Aš noriu sugražinti tai šetonui, supakuoti ir išsiųsti. Aleliuja. Aleliuja. Aš pasirašau gyvenimui, ramybei, vilčiai. Amen. Draugai, kas tuomet įvykdavo, kai žmonės atsistodavom pakilos, brolis Brakamas pasakydavo, tu turi vėžį tą ar kitką, ir jie išgydavo tuoj pat, Tai būdavo stebuklas, kuris įvykdavo jų genuose. Stebuklas įvykdavo neurosiustuvuose, pasmegeninėje liaukoje. Jeigu Dievas galėjo tai padaryti tada greitai, nejaugi jis negali to dabar padaryti. Pasiklausykite. Atmink, mūsų elgesys seka paskui mūsų mintis, o netvirkščiai. Mūsų minčių analizavimas ir adresavimas yra pagrindiniai komponentai, kurių dėka galime nugalėti įpročius ir elgesį, kurie rodos laiko mus nelaisvėje. Kai kurie iš mūsų galime turėti įprastus toksinio mąstymo simptomus. Tokius kaip Išdidumas. Niekados apie tai nepagalvojote. Išdidumas, pyktis, sukilimas, savęs gailėjimasis, skundimasis ir nedėkingumas. Kuo daugiau skaitau, tuo daugiau nutylate. Rodos prieš akimirką nežinojote, ką daryti, buvote tokie įsitempę. A, tai jau sprogote iš pykčio, ar ne? Pažiūrėkite į šiuos toksinius dalykus. Pažiūrėkite į save šiandieną, draugai. Ištirkite save. Ne už uždangos. O, manęs nemėgsta, manęs nemėgsta. Pažiūrėkite į realybę. Ar suvokite, kad tai yra lygiai tokia pati vergovė, priklausomybė, kaip ir ta, kurią turi žmogus rūkantis cigaretes. Ar jūs suvokite, kad savęs gailėjimasis yra priklausomybė? Arba tu gali kritikuoti kitus, tyčiotis, kad jie rūko, yra priklausomi nuo narkotikų, įvairiausių priklausomybių, arba kad žmonės yra priklausomi nuo vaistų, kuriuos išrašo daktarai, tačiau savęs gailėjimasis yra lygiai toks pats. Tai yra priklausomybė ir žmonėms to reikia. Jiems reikia pripažinimo, kad jų gailėtus ir tai yra kaip dozė. Ir kai jie gauna dozę, kažkas gailisi jų, užjaučia juos, tuomet jie puikiai jaučiasi, bet trumpam, nes dozė pasibaigė, tuomet reikia sekančios, dar kitos. Kas tai yra? Neįveikiamas potraukis. Žinoma, jie mano, kad problema yra kituose. Žmonės niekados to nepripažįsta. Kai problema yra juose, poreikis yra juose, kuris visada to nori, jie nesutvarko tos priežasties, neišaiškina. Na, garbė. Vienas, vienas, vienas, du, tikrinu, ar mikrofonas veikia. O viešpatie. Kiti dramatiškesni simptomai gali būti tokie kaip neveikiamas lošimas, kritikavimas, persivalgymas ar pornografijos žiūrėjimas. Ar jūs suvokite, kad dauguma iš tų dalykų arba pornografijos žiūrėjimas nėra vien tik tai seksualiniam pasitenkinimui? Kažkas to individo protį yra netvarkoje. Na, garbė. Tikras pokytis mūsų minčių gyvenime gali nukirsti protinių naštų grandines – kurios buvo pririšusios mus prie neįveikiamų įpročių, veiksmų ir nemalonių aplinkybių, kuriuose atsidūrėme. Ar galiu toliau skaityti? Na, aš bet kuriuo atveju būčiau tęsęs toliau, bet iš ties malonu, kad jūs leidote man tęsti toliau. Tai yra dviejų tipų emocijos – Pažiūrėkite į tai, jeigu spėsime prieisime iki išpažinimų, jeigu laikas nesibaigs. Kiekviena su unikalia anatomija ir fiziologija, meilė ir baimė. Visos kitos emocijos kyla iš jų. Atminkite, tai yra dvi emocijos pagrindinės – meilė ir baimė. Iš meilės šakos auga džiaugsmas pasitikėjimas, rūpinimasis, ramybė, pasitenkinimas, kantrybė, gerumas, švelnumas. Visa tai auga iš meilės šakos. Pasiklausykite, kas auga iš baimės. Baime pagrystos emocijos, kartelis, pyktis, nepykanta, įniršimas, nerimas, kaltė, gėda, nedekvatumas, depresija, painiava. Šios emocijos tiesiogiai paveikia mūsų kūną, nes išskiriamų cheminių elementų kiekis priklauso nuo to, kuriai kategorijai emocija priklauso. Taigi atmetimas, visi šie negatyvūs dalykai kyla iš baimės. Visa tai išskiria neigiamus cheminius elementus mūsų kūne. Žiūrėkite. Šios emocijos tiesiogiai paveikia mūsų kūną, nes išskiriamų cheminių elementų kiekis priklauso nuo to, kuriai kategorijai emocija priklauso – pagrįsta meilė ar pagrįsta baime. Akivaizdu, jog atsisakymas baime pagrįstų emocijų ypatingai gerai detoksikuoja mūsų gyvenimą mintise. Tyrinėtojai. Aš čiut nepalpau, kai tai perskaičiau – Tyrinėtojai netgi atrado neuro grandinę atsakingą už išmoktos baimės neatsisakymą. Taigi jie atrado, kad yra būdas, kad mes laikomės tos išmoktos baimės, Mes buvome išmokyti tokiu būdu, pilni baimės, visą savo gyvenimą ją turėjome. Ir mes jos neatsisakome. Patikėkite, velnės nenori, kad jūs suvoktumėte, kad yra išeitis. Jis nori, kad jūs tikėtumėte, jog tai neįmanoma. Jeigu daktaras pasako, kad tavo rezultatai blogi, jis nori, kad jūs laikytumėtės tos išmoktos baimės. Tavo mama mirė nuo krūties vėžio, tas ir tas ir tas ir tas. Taigi ta baimė savaime užstringa jūsų mintise, galvoje, kortizolis yra išleidžiamas į jūsų kūną, adrenalinas ir tai užlieja jūsų visą organizmą. Ir jūsų vargšelis, mažas tikėjimas, pradeda skęsti kortizolyje. Kai kurie iš jūsų jau seniai manėte, kad aš esu išprotėjęs, tačiau dabar pilnai įsitikinote, ar ne? bet aš bent augau ant teisingo medžio. Žiūrėkite, kas nutinka, kai kiekvienas iš mūsų, nuotaka, nenuotaka, nusidėjėliai, prarastieji, kuo bebūtum, kai patiriame meilės, emocijas, mūsų kūnai ir smegenys kitaip funkcionuoja, geriau nei patiriant baimės emocijas. Negatyvios baime pagrystos emocijos priverčia mūsų kūną aktyvuoti atsarginės apsaugos gynybos sistemas. Visi išsitraukite ginklus. Išsitraukite gynybos priemonės. Pasiruoškite. Kovos režimas. Užsidėkite šalmus, akinius, racijas išsitraukite. Turime slaptą užšifruotą režimą bendravimo. Štai kas vyksta jūsų kūne. Kūnas išskiria visas šias atsarginės apsaugos priemonės. Kažkas nori mus pagauti. Mes turime gintis. Taigi visos meilės emocijos, meilės cheminiai elementai yra toli, toli kažkur nustumiami. Visas džiaugsmas, juokas, šypsenos dinksta. Kūnas dabar ginasi. Kaip? Nes daktaras tau tai pasakė. Ne, ne dėl to, kad jis tau tai pasakė, bet dėl to, kad tu leidai tam, kad daktaras tau pasakė, įeiti tavo protą, prasiskverbti jį ir išskirti cheminius elementus negatyvius ir tu eini į karo režimą savo organizmo viduje. Tačiau yra galimybė, kad jis sumaišė tavo knygelę su kitos moters knygelė. Sekantį penktadienį jis tau paskambins ir pasakys, labai atsiprašau, bet tai ne jūs sergate tą ligą, aš sumaišiau. Ir tu jausiesi taip, lyg tai norėtum nueiti ir trenkti jam į veidą. Nes tu visą savaitę negalėjai nei kasnelio nuryti, buvai pasimetusi, juk žinote, apie ką aš kalbu. Žiūrėkite, viešpatė Jėzau, negatyvios baime pagrįstos emocijos priverčia kūną aktyvuoti atsarginės apsaugos sistemas. Vien tik tam, kad baime per daug neįsigalėtų, o tai nėra idealus ir vienintelis sprendimas. Mokslas ir Biblija. Biblija. Mokslas ir Biblija. Kaip toje dainelėje, Biblija, man skirta knyga, aš stoviu tvirtai visose žodžio pažaduose, Biblija. Taigi mokslas ir Biblija mus moko nebijoti. Faktas yra tas, kad nors tu ir visiškai nieko nenutoki apie mechanizmą, kaip tai nutinka, minties formavimasis ir emocinė išraiška yra visados susieta su atitinkamu cheminių elementų tiekme kūne. Trumpai tariant, emocijos parengia visą kūną tai vienam tikslui. Ar matote? Ar suprantate, draugai? Taigi pačios mintys to nepadarys. Bet mintys, tuomet neurosiustuvai, emocijos, hormonai, visa tai parengia kūną vienam tikslui. Ir jeigu tai yra baimė, kur yra išskiriama, tuomet jūs drebat, O kas būtų, jeigu galėtumėte išskirti meilę, džiaugsmą, ramybę, Daktaras gali ištraukti rengeno nuotrauką, rezultatus ir pasakyti, ponė babai, aš labai apgailestauju, bet jūsų testai parodė štai tokius rezultatus. Ačiū, daktarė, aš dėkingas už jūsų triūsą, bet aš tikiu, kad yra galingesnė jėga. Na, žinoma, mes irgi tikime Dievu, bet jūs turite būti realistiškas, čia yra lyga. Aš esu realistiškas ir aš atsisakau tau leisti tavo balsui paveikti mano pagumburį arba mano migdolinį kūną. Aš noriu, kad jis išlaisvintų dievišką energiją mano kūnui. Aš branginu jūsų nuomonę, daktarė, bet aš nepasirašysiu mirties nuosprendžio dar. Už sužinotos informacijos kiekį šiandieninėme daktaro vizite jūs visi kartu skolingi 5475 dolerius ir 35 centus. Susimokėkite išeidami. Vaikai, Kokią vertę mes matome šiuose dalykuose? Tikėkite, ko norite, bet aš tikiu, kad mes girdime gyvenimą perkeičiančius dalykus. Aš žinau, aš gavau tiek daug liudijimų iš Pietų Afrikos, iš mūsų bažnyčios, iš viso pasaulio, Kanados, iš visur. Žmonės liudė apie savo gyvenimus, kad jie buvo perkeisti. Tu perkeitai, broli Doni? Ne, aš negalėčiau net musės pakeisti. Bet jo žodis tai padarė. Jo žodis. Ir jūs leidžiate jam veikti jūsų širdise. Atminkite, tikėjimas be darbų yra miręs. Jūs privalote save disciplinuoti, atrinkti savo mintis, atsijoti. Jeigu kažkas pasako, tavęs nieks nemyli, bažnyčio tu esi nelaukiamas, tu turi paimti tą balsą ir nuvesti jį į tardymo kambarį ir pasakyti, aš noriu, kad tu man įrodytumei. Tai aš atsisakau tikėti tuo ir padaryti tai savęs dalimi. Aš noriu faktų, įrodyk man, kad brolis Donis manęs nemyli. Įrodyk man, kad aš esu nelaukiamas šioje bažnyčioje, įrodyk. Ir jeigu negali įrodyti, tai užsičiaupk. Aš nekalbu apie save ir jūs, o kai jūs mintise kalbatės su savimi. Kai pareikalausite įrodymų, pamatysite, kad tai, į ką buvote investavę, yra nieko verta, pusėtina tiesa arba dar mažiau. Tuomet pradėkite atrankos būdu atrinkti mintis. Broliai, ar turite tą nuotrauką? Mes turime nuotrauką, kurią norėsime parodyti. Atrankos būdu atrinkite mintis. Sugrupuokite tas mintis. Atraskite tai, kuo norite tapti visam laikui. Tai, kas yra jau jūsų dalimi. Tas mintis, kurios yra nesietino su jūsų tapatybė, atmeskite jas. Nesusiekite emocijų su jomis. Jūs patys uždrauskite pagumburiui įkrauti tas mintis elektromagnetiškai. Sustabdykite smegenų migdolinį kūną, kad jis neveiktų su tomis negatyviomis mintimis. Esu tikras, kad daktarai ir žmonės, kurie nutuokia apie mediciną, juokiasi, kai aš turiu šiuos medicininius terminus. Deja, aš neturiu laiko mokytis teisingo tarimo. Aš noriu, kad pažiūrėtumėte į šią nuotrauką. Visi šie maži medžiai, kuriuos matote, tai faktiškai yra smegenų nuotrauka, minčių. Daktaro kairės rankos pirštas nukreiptas į negatyvų blogą atsiminimą, kuris turi tiek daug emocijų, tiek daug cheminių elementų susijėtų. Būtent dėl to žmogus gali it iš naujo išgyventi tą atsiminimą. Galbūt tai yra su seksualinė sritimi susijęta problema, arba jį pažemino, ar mokytojas, ar kažkas panašiai. Bet štai kaip tai atrodo, kai yra padaroma nuotrauka. Tie kiti dalykai tai irgi yra mintis. Žiūrėkite, kaip kai kurie yra aukšti, kiti yra trumpi. Kas nulėmė tai? Cheminių elementų kiekis, koncentratas, kuris yra išskiriamas. Kai kurie medžiai yra gigantiški, pažiūrėkite, mūsų miške. Jie užstoja šviesą saulės ir kiti medžiai negauna to šviesos. Įdomu, kiek aš turiu tokių juodų minčių, kurios yra juodos, raizgalinės ir jos uždengia šviesos spindulius kitiems medžiams. Ir kiti nemato to šviesos. Tas žmogus mane sužydė, man tą padarė, tas pamokslautas man tą padarė. Bet ar jūs žinote, kad mes galime detoksikuoti smegenis? Mes faktiškai turime sugebėjimą sutvarkyti praeities atsiminimus. Ne tik ateitį mes galime sutvarkyti ar dabartį, bet praeitį. Iki tokio ligmens, kad tai mūsų nebeįtakos tokiu būdu, kaip dabar. Šlovinkite viešpatį. Pasakysi tai beprotybė. Tai ne beprotybė. Aš jau praktikavau tai prieš sužinančią informaciją. Pas mane ateidavo daugybė žmonių, kurie prašydavo pagalbos dėl praeities atsiminimo, aš jam padėdavau. Bet dabar aš žinau, kad aš galiu tai padaryti. Kadangi aš dabar tai žinau, sergėki šetonė, štai aš ateinu su benzininiu pjūklu. Garbė Dievui. Aleliuja. Draugai, paklausykite, labiausia stebina tai, kad Dievas su to nieko bendro neturi. Ir velnės. Mes patys esame už tai atsakingi. Ar jūs žinot, kad kai blogi dalykai mums nutinka, tai kas mus nuvilia, Blogiausia, ką mes galime padaryti, tai toliau mąstyti apie tuos dalykus. Mąstyti, mąstyti, ar žinote, apie ką aš kalbu? Tiesiog toliau mąstyti, mąstyti, rutulioti viską, mąstyti. Ar žinote, ką jūs darote? Jūs auginate medžius, auginate medžius. Dar daugiau šakų, dar daugiau šakų, aukštis didėja medžio. Jūs siunčiate cheminius elementus šiai minčiai. Jūs auginate tai. Ir didžiausią žalą patirsite jūs pats. Žinot, jie sako, kad tie žmonės, kurie mėgsta išrėžti savo nuomonę, žmonės, kurie išsako, pasireiškia, aš tau toj pasakysiu, kaip čia turi būti. Jie sako, kad tokie žmonės pakenkia savo daug labiau, negu tiem žmonėms, ant kurių jie išlieja tą savo pamokymą, atseit kalbą. Nes tas asmo, kuris atliks tą pamokymą, jis taip stipriai intensyviai masto apie tai, ką jis kalbės – Jie atsisėda ir galvoja ir masto apie tai, kaip aš pasakysiu tą, kaip aš pasakysiu aną. Ir jie tiek daug pasiunčia cheminių elementų, kad paruoštų tą kalbą. Kad jų pačių kūnas suformuoja visus šios medžius, raizgalynus, tai dešimties minučių kalbai. Ir galbūt jie sužeidžia tą žmogų ir jie nueina ir sako, aš nežinau, kodėl tas brolis išrėžė tokią kalbą man, bet labiausiai sužeistas bus tas žmogus, kuris išreiškia tą kalbą kitam žmogui. Manau, kad po šios pamokslų serijos aš paversiu šią bažnyčią į vienolyną. Kad daugiau nesakytume tų daugybės tuščių žodžių. Tiesiog niuniuosime, būsime tiesiog niuniuotojais. Akivaizdu, kodėl Biblija sako, būkite greiti klausyti, lėti kalbėti, lėti pykti. Palenkime galvas draugė. Dangiškasis tėve, aš noriu šiandieną tavęs atsiprašyti. Viešpatie, už visus tuos medžius, miškus, kuriuos aš užauginau, ir kurie nesuteikė man jokios naudos, jokio pamokymo, nesuteikė, nesuteikė garbės tavo karalystiai, nepadarė nei mano, nei kitų gyvenimo lengvesnio. Ir aš jau seniai išmokau vieną pamoką. Tu žinai, jog aš esu vienišius, kartais mėgstu atsiskirti ir pamastyti vienas apie dalykus, galbūt tai nėra visados gerai. Anksčiau, pirmadieniais, po savaitgalio, aš suplėšydavau savo pamokslų konspektus į skutelius – Kritikai, kuriuos turiu internete, kritikai, kurie yra žinioje, yra niekas palyginti su manimi pačiu. Aš suplėšau nuo pat pradžios iki galo tuos konspektus. Aš pradedu galvoti, man reikėjo to nesakyti, kodėl aš nepaminėjau to, o kodėl aš pasakiau tą. Bet viešpatie aš išmokau, aš jau išmokau. Kai mano mintis pradeda krypti šią linkme, arba kai yra bažnytinės problemos, situacijos įvairios, aš pradedu klausyti pranašo. Kartais net nereikia klausyti pamokslo, užtenka muzikos, nes muzika paveikia mano dvasę gerų būdų. Ir aš įsijungiu muziką. Tačiau aš atradau tokį dalyką, kad jeigu aš lieku tyloje, tik su savo mintimis, jos pradeda siautėti. Padėk man, viešpatė Jėzau, aš mokausi, aš galiausiai mokausi. Padėk kiekvienam iš mūsų, aš meldžiu. Ačiū už tai, kad tu atsiuntei mums šiuos dalykus. Ačiū, brangus Dieve, kad atsiuntei broli Brankamą, kad jis apie tai mums pasakė prieš daugybę metų. Ačiū tau už daktarus ir kitus žmonės, kurie mums tai pateikia. Nes viešpatie, aš nenoriu, kad tik mūsų bažnyčia ar žinios tikintieji gautų naudą, Aš užjaučiu visą pasaulį, nes jie yra vargšai, jie turi tiek daug priklausomybių, jie yra tokie nelaimingi gyvenime. Aš taip užjaučiu juos viešpatė. Jeigu jie gali gauti nors šiek tiek pagalbos iš daktaro, kito specialisto, aš noriu, kad jie gautų tą pagalbą. Aš noriu padėti kiekvienam, kad jo gyvenimas taptų šiek tiek lengvesnis. Aš žinau, kad aš pats negaliu to padaryti. Bet jeigu aš galiu bent padėti tiems, kurie ateina pas mane ir prašo pagalbos, aš noriu to. Viešpatie aš dėkingas, kad mokslas ir visi kiti žmonės, kurie atrado tuos dalykus, kad jie gali padėti kenčiantiems mirtingiesiems, kad jų gyvenimai palengvėtų. Kai kurie negalės mėgautis paėmimu, kai kurie negalės vaikščioti aukso gatvėmis, nes jie čia nesirenka to. Bet jeigu jų gyvenimas gali tapti šiek tiek lengvesnis čia žemėje, tebūnie taip. Viešpatė mes norime padėkoti tau šiandieną, nes mes galime paimti tai, pritaikyti tai kūniškai, fiziologiškai, psichologiškai, visaip. Mes taipogi turime kitą dėsnį, kuris veikia mumise, tai atgimimas iš aukšto. Mes nenorime to panaudoti tam, kad gautume naują automobilį, namą, verslą padidintume. Mes norime būti geresniais krikščionimis, labiau pasišventusiais, paklusniais, mylinčiais. Suteikite mums viešpatie. Suteikite viešpatie Dievę. Ar toks yra jūsų troškimas šiandieną? Sugėdok į Harį. Kuo daugiau aš atsiduodu tau, tuo lengvesnė tampa mano našta. Kuo daugiau aš nustoju rūpintis, tuo daugiau tu valdai mano gyvenimą. Kuo daugiau galiu nusižeminti, tuo daugiau tu mane pakeli. Aš kasdien gyvenu. Viešpatė, mylėdamas tave vis labiau. Kuo daugiau aš atsiduodu tau, tuo lengvesnė tampa mano našta. Kuo daugiau aš nustoju rūpintis, tuo labiau tu valdai mano gyvenimą. Kuo daugiau galiu nusižeminti, tuo daugiau tu mane pakeli. Kasdien aš gyvenu, viešpatė mylėdamas tave vis labiau. kuo daugiau, aš tau atsiduodu. Tuo lengvesnė tampa mano našta. The more you take control, the more that I can humble. Kuo daugiau aš nusižeminu, tuo daugiau tu pakeli mane. Kasdien aš gyvenu viešpatė, mylėdamas tave vis labiau. Ačiū viešpatė Jėzau. Kuo daugiau aš atsiduodu tau, tuo lengvesnė mano našta. Te laminas Dievo šventėje, aš myliu Jūs. Tuo daugiau Tu mane pakeli. Kasdien, viešpatė, aš gyvendamas myliu Tave vis labiau ir labiau.